Delfines kai phalainai kai COOBIOS Delfines cae phalainai pros aleelus emaconto. Epipolu de tes diaforas sfondrunomenes, coobios anedu esti de hutos micros ictus kai epeirato autus dialuein. Heis de tis ton delfinon hupotuchon efe pros auton al hemin anecdoteron esti machomenus e pallelon diaptharenai e su dialactu tu hein hutos enioi ton anthropon u axioi ontes hotan tarahes labontai docusitines einai